تسمع الكلام قديم قديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تقوم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا الله ويهون ze mbingu نجوز ardhi خيبون نزا شهودين jo hukumu baina ya howaru na wahahu harumwizo wakaohtalifiana aye haking'yondahu aye dakia la mwando uhawarij mlango wa mwando tarehi ya uhawarij bangu ya zikundi za kihawarij miongoni mwe zikundi hizo jikudin fukare ishamaɗo muhakkimul ula ishabili azariqa ishararu النجدة الشانه العجريدة الشتان الثعالبة الشسيتة البادية الشفكاري السفرية ملangowawili yararu takfirin muadhim lango watano mjibalio wahema ahli sunna wal jamaa ikangavo ikhtilafi haruma takfir mlango wa sita mwiniunai wahema khawariji uhusiana ne iman haruma mlango hunu ngarjuuwone ma khawariji wa leo mlango wafkare كفر دون كفر أرمم لغوونو لبجوني رأي ابن عباس أرمم كفر دون كفر قد يريدوني معناته أخوت vidiwonaizikaa mdufanye makhawariji bakia la vili la heshio usalafi wa mjidai mlango wa mwado assalafia harumu mlango humu ngarjuhuna assalafiyun ahli sunna waljamaa murjia mlango wa vili bakia يحيى مسألة نيمة أهل السنة نيمة جامي هاو مدخلي نيمة ألباني السلفية العلمية مشيخ السلفيون التقليديون السلفي إخواني السلف أهل السنة والجماعة أهل السنة الواسطة جهاديون أهل السنة جمليسو أرمم لغوارارو ye masala fiye wamji dayi wanci har mahala tuinam naje har gomla gomu tsena بدون بينه مخلفيا صوفيا وخواري هم لغون سينا بدون ما جامين ما مدخالي لغوان شين زوان لغور نريون لا ايذه مولا ما اوسن ايمان لغون تلو قد وهي ما حنفي لغور نريون تلو قد وهي ما سلفيا اوسن حنفي لغور نريون تفاوت يحيى خوارجنا اهل السنه laddoriniri woni no jaɗiniyano he aya men o mine nam fukare he suratul maida laddoriniri woni رأي ابن عباس رسولنا كفر دون كفر وجريدر وني رأي ابن تيمية وني رأي ابن كثير وني رأي أحمد الشاكر وني رأي محمد ابن إبراهيم وني رأي صالح الفوزاني وني رأي ابن باز وني رأي قادر عودة لغواتسانو تنبازو لبركوتي ردير وني تنجي adi na taklid won emi mipaka ya taklid ridiri wone aya ulone ilmu do mlango wa sita ngar johura jila ula mumale be alijao diri jimlise da piyalararu al murji'a tarihi hena murji'a aqida hena murji'a da baqiya hena murji'a سار بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا بالسما كل مرادي ضحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دار السماء كل مرادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال الواحد القهار والعزيز الجبار ذي والجلال غافر الذنب وكابر التوب شديد العكاد للطير لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على من علمنا العنز والإباء ومناجزة الأعداء وسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع الكافرين الأذلاء محمد ابن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء رضي الله عن صحابته الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء فانطلقوا مهاجرين راقبين المحاتر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء وفتحوا الأمصار الأمصار تعبود للناس لرب الأرض والسماء أما بعد Zihimida zoza Allahu yatuku haenda juu imzima mwenye ubarizi haina nongo imzima yatukuha haruma nchida mvuna sheo mjabbar mwenye ukufiriya ina dhambi mhaji wa uadhibu inawashakahu kakawati yastahiki yambudilwa ikatindae nohahe ndo marejeiya hatu risalana salamu za allahu naziyende de yari somesa fahari na heshima hari songulu gabili adui na udunga enziya ya howangu waadilifu hari somori tiparoshindi hausiana na watakabarifu makafiri nu muhammad ibnu abdillah صلى الله عليه وسلم إمام وهو ورويما وكنايف محنيفية وعنيكيها الله ni za Allah nazelelelo sahaba wenza mkuu wa hahe wawakahulava haina ya khalifu hanifia dengwetigi hakamkaribu nao namnanyikade warendeha mamuhajirina mamurabituina haugabili haina hatwari harumwe bahari nu harumale jangwa wakatayari hazo na hutaze damu zao na zo dalilu na ndavo wabu wa ardhi zinji na mabavu Igiwa wanadamu wabudiye Muna wakize arunise mbingu harumizo أبنجي سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر لتعرائن حاكم والعاقبة للمتقين لدنيا يوفتينا na ahambawukana yehutsaho ya ilmu na itahewaho walonsini mwanino yani delikaku hakawaloho jumilo kwajapukana nele fitna lahe dunia inu izahandani hujua hukaya ihakiyo na allahu ne mtume wa hahe avenge haina wanzo ya juo mahalaini yo yatiwa vate harma harumai qur'ani ne sunna imeonyesha majiro ya Muharram arwinu, yani juzurul kamar, isababisha na mtongeza zinji ye haki nji ya sirini umritaha ngepaso mndu ya tibahi mndu yasedilwa nomwenje wabaki haruma bangu ya wanadamu niyo ndefitwa yekweli ensongeza yahe fikra yahomwanziho eshiyo shinu umjohangu hunujuzurul kamar jusifiwa ukamihari jitakfiri na buhausikitifu ni masalafi wa mjidai haizo sunukayaka ilinifanye hazinu ilinihadharishe hatari yaho wanadamu wanu auvukisha umma nuwade waho wandu wanu ne jamaa inu nane jama ndawo ninukazijanishangaza ukaniparwa khariji hautakfiri imane maulama wahu watukro makhawariji mongoni mwao Imamu Ahmad Ibnu Hambal na Ibnu Qayyim Aljawzi na Sheikhul Islam Ibnu Taimiya na wasaya abenge ino ada ya howandu wano harumai haki hokazi wa zifungo she hakiko wandu wa parao wandu makhawariji shinde sheikudikao watu sahistatiko ibadilihe abenge siriji adaya ibadili estatikombi yenshiyo harimo umwakisilamu mbega ngo abadudiha miguguma ati harimo z'amaziziro aukara ngudo mdanguho wa hei khilafa ummauto hisa hao aujakana chano juu aukaidaru islamu ijomolwa na yamba hukaya taya litulwa wananyunyi wohujitapilia hazinu hazinu haina mnungu tuhanzaike yende ulonele shawiri la lahurejeza ledaho laho silamu يعني دار الإسلام شاون سمبالي يومو رجيري كفدير حقو هارو ما أمنا ونو أو سولي نوغتي بارو رجي دار الإسلام نوغن واو نوغن نمو سواو hauwawajibiwa onedaho laheme silamu ladanguha ijarangu yabo labapangi wao fikira na tartibu zinji za uzia ya azma itikaroona lejuwa hazinu bapangi hajamaa zinji rangundenedaho lahema isilamu ladanguha ilizalishe fikra لو فكريا كان وزيلا وهو انا واحد دخل ادم وسوالين نغم جماعة زكاوية قبل يهم هو وهي دار الاسلام اما دي تواريك اذا كنت صوف اما دي تواريك اذا كنت صوفي نما اشعري نما معتزلة شعر زي جماعة زي بوغا نحقو لازم زبالي وفكرة فكرة زوهيمي سيد دولة الاسلام بعد يا دانغوها ni jamaa ya mwalu yapangiha he tartibu inu jamaa itarawo jamaatu tablih na yinu ipangiha hindi ne muyipanga yoparwa maulana ilyasa bata baada yabo ha jamaa itarawo jamaatu ikhwanu lmuslimin kawe jamaa inu ipangwa misri ni ne munyipangwa yoparwa hasanulbanna baada yabo baja bapangiha jamaatu lislamu ni jamaa inu ipangwa pakistani baja banda yabo bapangiha jamaa itorowo jamaatu salafia kyawo jamaa inu ipangiha misri ni jamaa inu itendeelwa ni muhammad ibnu ismail ikyawo iwashi alexandria baada yabo ni jamaa ya kisalafia inu ijaitini wankuu imukbilu alwadi wash alyaman raja wapangi jamaa ya jihad ikao miongoni mwa huu inu kusama ibn Laden na Abu Musab Zarqawi na Abu Bakri al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi hatarijeri hone zama za leo zinu izoneze jamaa no wandu hate zama za leo zinu سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا جهلنا الغدر في زمن يكاد الغدر يفنينا جهلنا الغدر في في زمن يكاد الغدر يفنينا سئمناها مؤامرة تقاسمها أعادينا فلا حرب يروق لنا ولا سلم سيرضينا umuhimu usaidia wangu warambuwe wa kweli nuwanduwa ngabo idiwa uwade unono umma hunde dalao nikawa mungu wajuwao wandu walo harumai haki wajue ngaria wasidie haki hiyo hena mnaiyo ihaakingejugu na ushinzi ha haraka na zenziya za upara wangu harumwe haki duhesheresize wangu wajue wajue haki iliyo au allahu subhanahu wa taala yambaukana fadhakir in nafatu dhikra abengewaadhisha wangu Kaungu nafuu wanvi naam ikawa wanvi wana nafuu shekawa wanvi kotina nafuu abuketsera manandu weshelezize ye aya yinu ikweli wandu wakusudiyawo wanvi uno tinda wala magwa mana waheze jamaa ijokaho zivumbuwa bantu wala hum lkamar wala tinda emahisbi ikawo wesa hamwe mabwada yanu hokawawo ikweli inafungu yako wangwi ufungwawe bahati ndiyo ntinti showanurwa kusudiyawo wangwi unu nuwanazijana nuwatuparisiwa waho wandu wanu na nuwaparisiwa nuwade ikawo allahu hajojuwa washipai hasbabu ya hewangwinu wallahu qadiru bidhalik taukaye kudura unukowa yoya allahu waye ce amade hediya haba ɗum kesio shinu shinu muhtasar wandongo muhimu hokka allahu waye ce ɗi woko allahu hambar kana كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إنم نيو الله يهو لانتي هبوتيه وينساو أو قوة وينساو الله uka ukagabo yawapoteza nana ikawo hawavukisha waluharwaye haki abahana sualangilo vanu ye haki ngiyo ndahuu yendobiye ulone haki yewupotevu ngo ndahuu yendobiye uloharwa upotevu masala yanu ngajohu jijibu ihori jawo harumweshiyo haukaya nabyohonesa walo harma haki luwalo harmai kotefu shale su alale kunda dino zadari wato harma haki wato hure je harmai haki benyo wone siwayo الله هرجي محمد وكايا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنه مهتدون haukuwa ikundi na ikundi wa haki wa upotevu, haukawa range shaitani hukando mshirika usidilana na ukikadhilana badala ya Allah na wawahisabuwa ukawaokoha Subhanallah, hata yawaomba harambia ukawapotea waroha mwaye haki wahakikishiwa aniyo haki ufungwao wapotee zabarindini labuwa kwenye uwanzani una shetani. Shauku hii halisi labuwatoa ukubali ukawapotea shau waehansiyo ukawo ndo waloharumwei haki pala msiba mziro haukake debe parokiri mndu yarohe harumandongo ikao katu amini ukazombi nahinudi ajali nohukaze hisibi zinu watahao hawo wavure wanu unde harumwe za fikira za hao n'ab'oku bajapanishi yawe lichondawo hautahaye haki habo yakawe hansi ukaye haki ndiyo nawo alhamdulillahi ne hidaya haina allahu yamwokowa nashukurie haukainu neema ikao ilawana na allahu wayeche iniweka ijili mdu hamawaidha wala ilmu dengwezo asbabu shawo wayeche allahu bahingarikanya uzinu ili allahu yatijoritoa harwe haki yatijoripoteza wala ritijofanya dhulmu au khiyana yaudihaye haki shakarichuye hanzi ukangazijopo wauwekao allahu subhanahu wataala hampoteza wala kariturenza mkuu nduyelewe heli wala kariturenza mkuu wala kariturenza mkuu hazinu wanuwarengarie haruwe kisa ya hatu kalla innaha tadhkiratun faman shaa adhakara sijao hakika zinunaswaha mawaidha bahi haina wanzo ujoesheleya yesiyo shinu shinu kashitsumsomesa hakimia dengwe ikawajiburi njia harumwiyo hautowa dhambi za shubuhati haina utaha msomo wa hakimia ninde har mwenshinsha ha to shiparwawo millatu ibrahim neshiyo shinu shintishyo shatare dengori ka wajiburunji har mwiyo riwonese hauraji ye tarehi yahema khawarij hawtahari juze wandu wanu wanduwonewo kweli waho khariji neshiyo shinu emakuswada hasho duhusaidia watahawe haki wajue ihoidiyo haizo rikotsengaye njia yakuidaharumai haki rivanzawuse na ubeya wandu waloharumwenzia yahe haki walojuma huzaini wandu na uweleza kukaba na ndovu haki juu na kumbe wandu wavungwa wanu wanuwaroha wende watahe haki waitahe watahe haki hiyo sha hasbabu zinji wabaki nziani waranti omsapara wahafidhi hanalongozi wajine wadiwaza imakuswada sawatowa bahiye utsahoyenewe haungo ngariwengao mpano haki hakingiyo mahala hujuni hani hao zehizbi dukaho zivungwa banu uwinji wa hao waroha wendewaye shihu hakini shawazuliliya na makusoo ajenda harumwe haki imma haulemevu hawe haki yonziro hausharupizindwa jine shaetabu wabaki honziani hula wafanya makazi honziani hahe haki wehansi, wehansi ukawe sawa waswidi wabaki honziani hula wafanya makazi watingozaini wehansi ukawe sawa waswidi wandisa huhadayo wandu waruha wendeho hakini watingowambia wabaki wonao سوا سما هو حكيمي يعني ووسيده حكيمي سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد ووداع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود فيا أم لا تحزني لفراقي فإني مضيت لأرض العراق فهيا امسحي عنك دمع المآقي فما سرت إلا لدحر اليهود hayati yohon wanadamu wahema isilamu wahende ni dawla itorao dawlatu lislamu haurambe dawlatu lkhilafatu na nailude tartibu ikao rasulallahu akourumiliya wandu sharia na haina mwisilamu ya, ya haraya itarugu yahu khalifa yabo hawtaadi harma wo silamu hanede ha kafiri rangu ɗum pangi homa e dawlatul muhammadiya madina won tume juuru won tume muhammadiya haafa wadunga wa hifadhi dawla yinu wa hifadhi dawla haahe tar jeri hunde وما هو من نفسه بالكاتب yakahuja idangusiwa ne makafiri hapo yakainu farudhu ya he dini ya kiislamu imesilamu we daula inu ya danguha wapanga jamaa zinji na tartibu zinji ili warejeze daula yinu langu dogu udauwo hata isama zinu rieshio zinu ikawo ngabo jamaa ikawo wabawesa warejeze ikhilafatu lislamia ikai ya yahawo ikiri haukeja kiri ikai swihi haukeja swihi yanutine masuala linonawo sukwalewino shale suala lukaya ye daulatul islamu shino ini yeze daula zinu risiyenshiyo yezo za kiislamu hauza kwa kafiri ekai daula keturuma he sharia warumao warende hama kafiri silamu wasiyo ye kufuru dula kufuru shino hindi yema waliyul amri waheze daula zinu wapasa wanduwa watoi hawipasa wandu wende kinyume nao ikambuka tu ya jua yuhuja na fitna yuhuja na fitna ziro nandele fitina lahu khawariji lumurjia ni masala yanu yasababisha yano menji harumweme isilamu kao ndugujoishiya wandu wamba wala makhawarij wala mamurjia wala matakfiri wala mamurtadini izingu izo zomsipia insha allah eshushinu ngashi johuji bwe masala yayo yonsi pia na ngashi johujuza emana heze lafwe zinu vyelezowandu hauraji emana hezengoyizo zonsi pia biiznillah wandu wajuwe wandu wavumbulwawo nezesifeza hao tibahi chisaidie silamu wajue wandu waloharumai haki biidhnillahi taala alkarim umdumisi wahum kadima waheshio biidhnillahi darsaijawo harumeshio shinu narjunjia haruma lidakiala mwando insha allah na lidakiala mwando libadiya yeunuwan uhawari no mlango wa mwando wahe lidakia linu ibadiya yeunuwan tarehi yaho khawari